Moi, tu veux connaître ma vie Je suis un peu comparable à un mec qui tombe dans le vide. Je suis pas trop bavard donc vas-y tiens là le Je suis pas trop bavard donc vas-y tiens là Toi, moi, tu veux connaître ma vie Je suis un peu comparable à un mec qui tombe dans le vide suis pas trop bavard donc vas-y tiens on la À la base, je voulais juste écouter quelques histoires devant une big cheminée. Écoutez Marie Poppins sans chantant je me cheminais. Mais dans le vice la capitale a fini par ma m'acheminer. Le bonheur, la joie, t'inquiète tout ça cousin, j'ai mimé. On était jeunes, sans gêne, 5 ou 6, tous sans signe jeune. Ça parlait de gun, de meufs comme Kimba Singer, de single, de grande gueule qu'on frappe et qui sprint et qui traîne pour une vie truquée comme Jerry Springer. Monsieur Duna, euh, comment vous dire, votre CV ne correspond pas. Quoi de toute façon, j'ai bien retenu la leçon. La prochaine fois, je me pointe avec une lettre de démotivation. Et au fait, vous vouliez savoir si je maîtrisais l'anglais Euh, motherfucker, get the fuck. De toute façon, j'aurais pas le kill de Tracy McGrady. Pour ça que je vagabonde à Paris. Mes potes recherchent un bon plan de chat pour séduire les Kenny sur du Der Kelly ou Nelly Et tu sais que c'est gore, ta conscience s'égare 5-6 sauces, la saute et des jouissances s'en suivent Tu sais que c'est sale, ensuite elle se ressape Elle sort de la pièce sereine et elle accepte son sort Quoi Moi Tu veux connaître ma vie Je suis un peu comparable à un mec qui tombe dans le vide. Je suis pas trop bavard donc vas-y tiens v'là le disque. Je suis pas trop bavard donc vas-y tiens v'là le guide. Quoi Moi Tu veux connaître ma vie Je suis un peu comparable à un mec qui tombe dans le vide. Tu suis pas trop bavard donc vas-y tiens la base, la pas trop bavard donc vas-y tiens Donc y'a pas d'ascenseur, les plus chéris n'habitent que premier Les autres sont comprimés dans des pièces de la taille d'un comprimé Tu comprends mieux pourquoi ton père ne ramène pas ce qu'il t'a promis Tu ne peux être comprimé, la vie réserve des compromis Parfois ça devient un luxe, cousin de ce du riz cantonné Cantonné en mode cramponné et que la haste cramponné Questionné, ceux qui parlent la vie se sont fait cartonner Il est donc impossible d'imaginer tout ça cantonné À la base c'était la danse, les booms avec du champomis Les séries, les comédies et les émissions que les japanimes Les meufs, les bêtes de série et comme toi les jolies jambes Je revais de tomber le monde sur le dos de Johnny Tampa. Mais j'ai tapé dans des chantiers, puis fini par déjanter. J'étais pas de la classe, ceux qui voient pas Valenti chanter. J'ai pointé, suis pas bon qu'à tapoter des jambes Rien n'a changé ici, ça passe toujours en Inde Je suis blindé. Même avec les sacs, j'ai je disparaître comme on finit J'ai un tas de souhaits, j'aimerais que Dieu les exauce. À la base, je voulais m'installer tranquillement comme Windows. Italienne, 1m73, je vous le dis sans blague. Bonne dans les deux sens du terme et qui sait dans la samba. Hepa, eh bah, j'ai changé depuis, ne vous en faites pas. J'étais troublé par le fin par et la surdose de fond À la base, c'était le darwinisme et bien sûr Monsieur Bonaparte. Sachant que ce mec était banal mais qu'il avait un bon appart. Pour ma part, à cet âge, j'avais déjà fait bande à part. Pour le diable, j'étais un bon appart qu'on a pas avec ce qu'on n'a pas. Avec ce qu'on n'a pas, bah avec ce qu'on n'a pas, avec ce que t'as pas. Genre, je te promets un truc, mais je l'ai pas en vérité. Je sais pas, avec des trucs que t'as pas. Avec ce qu'on a pas. Euh, y a pas, c'était un hameçon, y a pas le truc. Ah Toi, moi, tu veux connaître ma vie Je suis un peu comparable à un mec qui tombe dans le vide. Je suis pas trop bavard, donc vas-y, tiens, la Je suis pas trop bavard, donc vas-y, tiens, moi, tu veux connaître ma vie. Je suis un peu comparable à un mec qui tombe dans le vide. Je suis pas trop bavard, donc vas-y, tiens, la disque. Je suis pas trop bavard, donc vas-y, tiens, la liste.